hiru iturri hainitz, gure iturriak dira parte bat guk saltzen ditugun prestazioak edo egiten ditugun lanak fakturatzen ditugu uh, eh, batean ez den denak baina uh, eh, laborariak heldu pakaren dosiera betetzeko edo erriko etxe batzu edo uh, deialdi publiko batzu bat direlarik eta lan berezi bat iten badugu horre ordainduak dira biztan da hori da beraz gure saltze nolazpait zerbitzu uh, saltze hoien emaitzak gero badugu uh, eskualdeak edo beste tura publikoek maiten daukuten sosa segitzen ditugun desmartxetan eh, lagunduak baikira beste tura batzu bezala edo eh, laborariak lagunduak diren bezala eta hirugarren partea da uh, emaitzak. Zer nahi gizaz, kolektibitateak diru emaiten dutelarik, beti galde egiten dute autofinantzak eta parte bat, eta hortako, diendeak emaiten duen sosori, importantea da guretzat,